Новиот Завет содржи една радостна вест, дека тоа нивно слепило, ќе биде отстрането, што не мора да значи се некои теории разни протестантски во врска со денешниот Израел, <laughs> како држава. Имено од деновиот знаете што случуваше? Во Израел, поточно пред 15, значи пред првата сабота со гостите, се случи нешто што да не беа гостите, уште на 15 ќе имав проповед за тоа. Сега ќе го кажа само како занимливост. Денојове, значи, се да се сме ние како генерација после цели 2000 години во Ерусалим, среде Ерусалим, пробале во близина на на дзидот, да, пробале да принесат крвна жртва еврејските свештеници, Коханим, кој што, за кој што е и генетски утврдено дека се потомци на Аарон, сите што се презиваат Кохен или на англиски Коен, наводно водат потекло од левитското свештенство, колко тоа точно не навлегло. Мегутоа, денешниот еврејски синедрион а, кој што постои, во, возобновен на денешниот еврејски синедрион, дори имаат избрано првосвещеник, еднаш мислам летоска зборував за тоа, или минатата зима не секам која беше, кој зборував за третиот храм, ако се кавате, мислам беше минатата зима. Избрале првосвещеник и имаат одредена свештеници кои што се веќе истренирани, обучени, да ги вршат сите церемонијални прописи на Мојсеевиот закон, штом ќе затреба. Че тие се уште бат храм, но веќе се обучени и се обучуваат нови, помлади, значи, лица од тој ред, од Ароновиот, наводно, да ги знаат сите прописи, како се жртвува како се коли, како, што се прави со крвта. Че сето тоа до детали си го вежбаат сега. Зошто го вежбаат? Зато што се цврсто убедени дека многу скоро, кога тогаш ќе го изградат третиот храм. Дивниот трет храм во Ерусалим. Не они господовиот што ќе се спушти од, од озгора, туку дивниот и сакаат да го забрзаат тој настан. До некада можам да ги разберам, не сакаат да убрат па некоја друга генерација евреи, да го доживее сето тоа. Сакаат да го забрзаат. Но, колку и да сакаат, Господ пак им прави сопки. Што се случи? Прво, <clears throat> побрале, значи, тие еврејски рабини, конкретно кои што наводно се потомци на левиците, кои што се приучени и обучени и за принесување на крвни жртви, Значи, побарале дозвола од градските власти, од градот Ерусалим, за жртвување на јагне на на јавно место, значи, бидеќи тоа е јавно место, немаат сега се уште ниту храм, ниту шатор, некаков провизорен, ниту било какво затворено место, ке што тоа ќе го прават. И добиле дозвол од градските власти. Во последен момент интервенира израелската полиција и го забранува целиот чин. Значи, израелската влада се уште се плаши од такво нешто, или се уште е рано, затоа што било каква алузија, било каква било каков обид да се направи некој потек во таа насока, во насока на обнова на старозаветните институции, ке значи експлозија на бес од страна на муслиманскиот свет и може би уште една голема војна за која што Израел не да е спремен. И ден денес, во 21. век, сакаат Стар Завет. Сакаат да колат живот. Сакаат да принесуваат жртви А Исус пред 2000 години ги цитираше зборовите на Осија, кој што па живееше 8 века пред тоа. <laughs> Каде што вели, што рече Господ? Милост сакам, не жертви. А по па времето на пророкот Самуил, уште неколку века пред тоа, Секавате 1 Самуила 15 глава, што му вели на Саул. Ете, послушността 15 на 22 стигаш. Ете, послушноста е подобра од што? Од жртва. Ајде ги прочитаме тие зборови, сепак се интересни. Да обрадиме прво текстот во книгата на пророкот Осија, кој што Исус ги цитира во Евангелијата во Новиот Завет. Колко да имате Библии со вас? Помалце или повеќе? Дали, дали може да имаме библиско проучување? Дали имаме услови за, за ново библиско проучување? Како што, како што јахме јат на сабота со братот Павел. Каде во пророкот Осија стои запишено милост сакам или барам, а не жртви. Ако сакате како помош, може да ги, да ги најдете Христовите зборови на, тоа, на таа тема, па да видите каде ќе ве однесе конкордансот во Стариот Завет. Милост сакам, милост барам, а не жртви. 6-6. Шешев, луд дојдевме на отговор. <laughs> Благодаря. Значи, лесно за памтење за друг пат. 6-6. Најлесно е, колку книги има в Библијата? 6-6. 6-6. Осија 6-6. Знаете, во книгата на пророкот Осија постои, постојат најубавите зборови. Но мислен, овие, овие зборови, уште кога прв пат ги прочитав, ме прободува во срце. Овие се најубавите зборови за мене во Стариот Завет. Да почнеме од првиот стих, од честата глава. Видите што се тврди тука. Осија Елико содржи многу интересни пророќства. Содржи и едно силно, страшно битно месијанско пророќство за наше време, за последно време. Каде што пишува дека во последните денови Израел ке се обрати, ке го бара Господа својот Бог и ке го бара Давида својот цар, што значи вестинскиот месија. До 6 глава започнува вака. Ке велат, ајде да се вратиме кај Господ, зашто тој не рани. Тој ни се рана со ви зборови. И тој ќе не исцели. Тој не удри и тој ќе не ги преврзе раните наши. И се вториот стих. Ке не оживе за два дена, а во третиот ке не подигне и ние ке живееме пред лицето Него. Се скажете што велеше Сливовски на гробот да живееме за третиот ден. Да губави изборави. И израелците ке го речат тоа третиот стих. И така, сега да се стремиме да го познаваме Господа, а тој сигурно ќе дојде кај нас, како утрена зора, ќе ни дојде како дошт, како доцен и ран дошт, ќе ја натопи земјата. Колку бови зборови. Мене цело време тука се зборува за Господ, И сега тука може да се подразбира и отецот. Многу повеќе синот заради трите дена. И заради тоа он не рани и он ќе не исцели. Бидеќи заради синот се соблазни целиот Израел пред 2000 години. Но дури во третиот стих го препознаваме и Светиот Дух. Деги којто ќе дојде како ранин доцен дошт. Тоа нема да биде ни Отцот, нито Синот. Тоа може да биде само Светиот Дух. А тој сигурно ќе дојде кај нас. И од трети стих вели, ајде да се стремиме да го запознаеме, ајде да го запознаеме Господа. Боже тано цело време не го познавал својот Господ. Ајде да го запознаеме Господа. Точно е. Дени Исаија му рече на Израел. Магарето го познава својот господар. Но мојот народ не да ме познава мене. Израел не го познавал својот Господ. Израел дали денес го познава Господ? Ако мислиме да телесниот Израел, сигурно ќе речеме не. Ајде да се обрнеме сега кон, кон нас. Дали духовниот Израел го познава Господа? Тешко прашање. Не прашувам поединечно сега. Ако е за поединечно, секој од нас во себе, во својата тајна соба, треба да си го <laughs> одговори тоа прашање. Но како црква, дали го познаваме Господа? Дали Адвентичката црква во цел свет го познава Господа? Што мисли? Во глобала. Дали личи дека го познава Господ? Дали изгледа дека го познава Господ? Дали христијанската црква општо, христијанските цркви, дали личат дека го познаваат Господа? Знаете што случи да дојде една една не знам како да ја наречам, бидеќи ниту трагично, ниту комично. Нешто поголемо од комично треба да е. Резил. Денес православието поминува низ еден голем резил заради агентот на ЦИА, наречен Патриарх Вартоломеј во Истанбул. И толку ургираше Ција, како што ургира овде и овие, за некои цели свој, толку ургираше Ција во Украина да се создаде автокефална црква, која што ќе биде независна од Москва. Што, замислете, кога наводно тоа се случило денујове, Иако рускиот патриарх го прогласил, го прогласил тој собор за фиаско, не е битно, не е. Но овој детал што го сакам да го кажам. Еден од, заборев кој беше, еден од новите владици на, на таа ново создадена црква, а, повикале еден американец што бил во служба на ЦИА, Дори буквално кажа дека бил еден од ција во Украина, за да му заблаг... И тоа во присутство, мислам дека беше и на Порошенко, председателот на Украина, за да му, за... му доделија на овој цијашот, му доделија на американецот орден, мислам дека Свети Андреј, некој крст, орденот така се викаше, и веста беше тоа му го доделуваат на американецот како голема благодарност до тие што ја создале новата автокефална црква. Јас би сега да ги прашам, од кога тоа ција создава православни цркви? <laughs> Или, дали сте вие црква, ако ција ве создава? <laughs> Но, а, да ставиме тоа на страна. <laughs> Неки, црква создава Господ а <laughs> не луѓето. Можеме да речеме дека денешто православие изгледа, може би од поодамна, затоа имавме турско робство, како некои што не го познаваат Господа. Ајде се преферлеме сега на протестантскиот свет за западните браке на православните не сега биде да збор. Денешниот папа дури во неколку наврати отворено повикува да се да се поклонуваат на Луцифер, отворено си го признава, си го открива својот Бог кој му е. Дали протестантскиот свет денес изгледа како некој што го познава Господа? Значи, вака колективно според оно што се случува таму. А што се случува? Се случува со еден збор, со добит говор, со два збора поточно. Значи, денешниот протестантизм исто така изгледа како некој што не го познава Господа. Дали денешниот адвентизм изгледа како некој што не го познава Господа? Јас зборував за три бунтовнички дивизии, Павло ме поправи во приватен разговор, ми рече не три, сега се четири, и нивната наводна е бунтовничка. А како се вика, а, не тоа е наша, под наводници наша. А, евроафриканска, да, нивната, да. Дали денешната адвентизм изгледа како некој што го познава Господа? или веќе можеме со сигурност да се согласиме дека тој изгледа како некој кој што Господ, на кого Господ му дошол на гости пред 130 години, ама што се случило? Како реагирал домакинот? Го истерал гостинот. Го избркал. Зошто? Бидеќи е неханен гостев. Не знал покана да Знаете што пишува Малахија? Во врска со некои господови доагање, па тоа може да се однесува и на буквалното второ Христово доагање, а за жал Израелска се однесувало и се исполнило и во случајот на неговото прво доагање, иако неговото прво доагање беше најавено временски која ќе се случи во старозаветните пророќа, конкретно во книгата на пророкот Данијел. Во Малахија третата глава, за миг скокнеме во Малахија, па ќе се вратиме кај Осија, пророкот ги пренесува господовите зборови велејки и ете јас ќе го испратам гласникот свој, значи ова отецот го зборува за синот, и тој ќе го приготви патот пред мене, односно се извинам, ова се зборови за Јован од прво, кој што го приготвува патот за синот, и сега што? И ненадејно ќе дојде во храмот свој Господ, кого го барате. Видите, израелците во Стариот Завет го барале Господа. Меѓутоа Малахија им вели, тој Господ кого што го барате, ненадено ќе дојде во својот храм. И ангелот на заветот, тој е старозаветното име за Христа, кого вие го пожелувате, ете тој доаѓа, вели Господ Саваот. Еве доказ дека ангелот на заветот, Месијата, е Господ, не е некое создадено существо. А дрешет јудеизам уште живе во таа слепотија и вели, не, Месија нема да биде божествено существо, Месија ќе биде обичен човек. После 2000 години и неколку века од Осија и Малахија, Отворено им е напишено. Господ ќе дојде. Тој ангел на заветот е самиот Господ. Не е некој создадено существо. Тие очекуваат некој месија кој што ќе биде обичен човек. За жал, на таков ќе дочекаат. Само што тој се вика антихрист. Ке го дочекаат лажни, еден, еден од лажните Христоси. И вториот стих во Малахија 3 глава вели, но кој ќе го издржи денот на неговото доагење? И кој ќе издржи кој ќе се појави тој? Зашто тој е како оган што растопува и пепелница што чисти. Да не ги читаме понатаму сите тие стихови, кои што најмногу се однесуваат на синовите на Леви, што значи на свештенството, Свештенството тука го подбира Малахија. Со овие господари зборови. Да се разиме кај Осија. После овие зборови од третиот стих, дека Господ сигурно ќе дојде како утренска зора, како дошт, како доцен и ран дошт што ќе натопи земјата, понатаме четвртиот стих вели, што да правам со тебе, Ефреме? Кој е Ефрем? Кога зборува пророкот за Ефрем, мисли на Северното царство. На северните изгубените племиња. Не смисли само на Ефремовото племе, туку на сите десет. Кој што попрво отпадна. Што да правам со тебе, Ефреме? И потоа, што да правам со тебе, Јудо? А на кого се десува Јудо? На Јужното кралство, значи на не само на тоа племе, туку на Јуда и Бенјамин, кои што тие беа двете јужни племења, од кои што се состоеше јужното кралство со престолнина во Јерусалим. Значи, се обрека до двете израелски кралства кои што век, тогаш постојале се уште како поделени кралства во времето на Осија пред Вавилонското робство, уште пред Асирското робство. Што да правам со тебе, Ефреме? Што да правам со тебе, Јудо? Вашата љубов кон мене е како утренска магла и како роса што брзо исчезнува. Таква е и, и нашата љубов кон Господа. Колку ние го познаваме Господа. Што мислите, зошто имавме? Зошто последново трамесечие, кое што официјално се уште не е завршено? Зашто имавме библиска поука? за единството. Кога бев мал, чичка ми од Белград праша, дали знаеш зашо србите имаат ваков знак? Крст и С, С, С. Затоа што србите немаат единство. Се има таа парола, зашто што немаат единство. Зашто тоа, тоа им фали. И не само на нив, се разбира, ако зборуваме национално. Од пет нижили се труди Генерал конференција да го спаси тоа што може да се спаси од растурење, бидеќи денес, денес живеме време кога збројите на вет, како да најмногу денес се исполнуваат, кога таа провекува дека црковата организација ќе биде толку расклатена, што ќе личи на из, испокршени трски. Како изгледа нива со испокршени трски? Таква ќе биде црковната организација во последното време. Денес толку расклатена, што одвај, ајде некако да, да се обидеме да ја спасиме од распагање, па имавме библиска поука за единството во целиот свет минативе три месеци. Радостна звест за сите нас, кои што не го познаваме Господа. За сите нас, кои чија што љубов кон Господа е како утринска багла, Како што овде име речено и на Ефрем, и на Јуда. Дека во последното време Господ доаѓа сега не како ран, туку како дошт. Само да не бидеме толку тврди, за да го одбиеме, да го избркаме повторно. Тој не ненадеен гостин. Петиот стих вели, затоа јас ги судев преку пророците и ги биев со зборови од устата своја, а тоа што го барам од вас е јасно како светлина, и тука е шестиот, јас повеќе сакам милост, од туку жртва, и познавање на Бога, или богопознание, а не жртва се паленица. Какви зборови. Да се подсетиме и на 1 Самуилова 15.22, зборовите кои што му се кажани на Саул, откако го направил првиот голем греф, првиот голем пример на непослушност. Кога се појави Самуил, значи, после Сауловата непослушност, Сау како реагираше на, на Самуловиот укор? Се секавате? Е, пишува тука. Прва книга Самуилова, 15 глава, ќе почнем да читам од 18 стих. Прва Самуилова, 15 глава, од 18 стих. Само, значи, ги кажу овие зборови кон царот Саул. И Господ те испрати на пат и рече, оди и нападни ги амаликиците и војува против нив до кога? Се додека не ги истребиш. Значи, Целосен геноцид. А што направи Саул? Продолжува Саул и вели, зошто тогаш ти не го послуша гласот Господов и се втурна по грабеш и направи зло пред очите на Господ? Како одговора Саул во 20 стих? Саул му одговори на Самуил, јас го послушав гласот Господов. Видете колку, колку лесно сме склони да си го изговориме својот греф, да си го оправдаме својот греф. Де, јас го послушав Господ. Јас го послушав Божиот глас, Божијата наредба. Зошто Саул ги кажал овие зборови? Види што вели, јас го послушав гласот Господов и отидов на пат каде што ми испрати Господ и го доведав Амеликискиот цар Агак, а Амеликиците ги истребив. Значи, Саул завршил може би 90% од работата и може би искрено, најверојатно искрено бил убеден дека заслужува пофалба. Значи, не бил лицеберен, не, не лажал. И искрено бил уверен дека заслужува пофалба. По 90% заврши работата. Ја амаликиците ги истребив. Што е тоа што поштедив? Што поштедил само? Го поштедил царот, добро, и пленот, овците и воловите, и се навели да не биде он сам, демокрација да не биде само он крив. И народот, во името на народот, сите одговорни, ја вика па, таа парола. Во името на народот. И народот, демек народот поборал. Што? Народот го зеде најдоброто од ограбеното, значи од воловите и овците, за да му принесе жртва на Господ, твојот Бог, во Гилгал. Каква е таа жртва, ако не е од моите овци? Каков е тој дар, ако не е од моите пари? Ова, ова значи е подсмевање со, со, со Божијата заповед. Но човекот е убеден дека ја извршил Божјата волја. Зошто? Затоа што завршил 90% од работата. Повеќето обеличени беа на вистина истремени. И Самил одговори, Зар се палениците и приносите повеќе му се пријатни на Господ, отлуку послушноста на гласот Господов. Послушноста е подобра од жртвата и покорноста подобра отлуку овнешкото месо. Сазрах, Господ не е на месо. Ниту мириса печење. Имаше еден американец кој што тврдеше дека Секаде дека што Библијата пишува дека Господ ја омирисал жртвата и му било пријатно. Тоа било печењето, сепаленицата. Е, како некои американци ги го толкуваат библискиот текст. Нема врска. Нема врска. Оно што Господ го сака е послушност. Да беше Адам послушен на единствената проба што ја имал. Една единствена. И така беше. Друг тест немаше да има. <laughs> Замислите. Друг факултет немаше да има. Само еден испит. Немаше да го има ништо, ништо од сите овие зла и маки што ги има до денес во овој свет. Ах, послушноста! Колку пати може да речеме за, за себе си, ако си го гледаме наназад нашиот живот. Ах, тогаш да бев послушен. Ах, тогаш да издржав. Боже би ке беше историјата поинаква. Долго по-благословена. Се разбира, Господ и сега е милостив. И заради таа милост сме и ние ден денес се уште живи. На крајот и од ова уште една мачна така наречена 2018 година од луѓето, така наречено. И стоиме пред почетокот на една нова, за која што добро е што сега не знаеме што ќе ни донесе. Зато што <clears throat> на добри работи повеќе не се надеваме. Знаеме дека може да дојат само по-лоши и по-тажни Сепак, нека Господ и даде посебна желба во нашите срца. Да посакаме ние самите. И да се потрудиме колко што до нас стои. Да ја исполниме волјата Божија. Без оглед што ќе се случи. Да ја исполниме волјата Божија во новата година. Да бидеме послушни во новата година. Бидеќи послушноста е многу подобра од секоја жртва. Дека му е фала и слава на Господа. Амин.